Radījumā arī klausītāji, šeit Presters Jānis eh, vēlos tikai ievadīt eh, dienas katehēzi, eh, kuru šodien saka divās daļās. Viena daļa ir katehēze un otra daļa ir sprediķis, un to mēs tūdaļ arī dzirdēsim, ko teiks eh, priesteris tēvs, kapucīna tēvs Jānis eh, par pārveidošanas svētkiem, bet vienlaiks arī to saistot ar svētceļojumu un šķiet ir tā vērts, lai ieklausītos, jo veistījums eh, nav tikai par svētkiem, bet kopumā par kristīgo tādu garīgo ceļu, ko mēs ik viens ejam. Klausīsimies prediķi un pēc tam arī katehēzi.